Anticorpeto contra malario. Malgrau esplorado dum iardecoi, gis nun ne habeblas vaccino contra malario. Nova studajo el usono tamen nun vecas esperom. Lautio, la unufoia dono de certa anticorpeto povas protecti homoin almenaudum nau monatoi contra la dangera infecta malsano el tiui nau test personoi, kiui ricevis la efic substanzon cis quardec trilo so, post celite infecto, neniu malsanigis. Ali flanke malsanigis quin el ses homoi e la ne control gruppo. Malario estas uno el la monscal plei dangerai infectai malsanoi. En la jaro du mil la monda san organizo registris ducent dudec nau miliono in da malsanigioi, cae pli ol quarcent mil mortintoin pro la malsano. Plei multae el ili estis infanoi sude de la Saharo. Quancam stiencistoi de iardecoi esploradas pri vaccino, gis nun ne disponeblas preparajo. Tio estas causita unu flanque de la regiona varietzo de la infectanto Plasmodium falciparum, cae aliflanque de gia complexa ciclo. La sporozoitoi transtonitae per picoi de certai culoi ennestigas unue en la hepato cae plimultigas tie. Simptomo de malario aperas nur tiam tiam la parasitoi pli poste invadas la sangon, cae amase attacas rugiain sangocorpetoin. La nun testita anticorpeto ligijas al certa proteino sur la surfazo de la sporozoitoi, ciui aperas ce ciui variantoi. Gi antau captu la parasitoin, antau ol ili invados la hepaton en la unua parto de la studo quiu controlis la securetson, la anticorpeto estis injectita al dudec unu partoprenantoi au intra veine lau diversai dosigioi au sub la hauton. La esploristoi registris dum la sequai ses monatoi apenao crom efficoin. En la dua faso, nau partoprenantoi qui estis ricevintai la anticorpeton, caises pluai homoi, estis celite presentatai alla picoi de infectitai culoi. Dum la sequai tri semainoi malsanigis quin el ses homoi de la control gruppo, sed neniui partoprenantoi qui estis ricevintai la anticorpeton. Vide al resultoi, la teamo scribis pri curagiga pruvo de fare blezzo, che la anticorpeto povas principe protecti. Nur a une longe post faso uno studaggio en faca giornalo, estis vecitai esperoi pri vaccino contra o malario. En tio tri foie donita vaccino, protectis la parto prenanto in almeno dum trimonatoi contra la diversae variantoi de la infectanto. Fine de julio, la germana entrepreno BioNTech, cio estas la disvolvinto de vaccino contra SARS-CoV-2, sur base de Moronoa, annoncis disvolvin un vaccinon contra malario lau la sama principo. Oni planas la starton de clinica studo gis la fino de la iaro 2022. tu. Vaccino sur base de mo ronoa en havas la constru planon por parto de la infectanto contra u kiu la corpo povastiam construi immun respondon.